коли б моя воля, то я б обрала якийсь інший транспорт. А ти ще не їздила там, Сміт показав рукою на стелю. Тоді б ти зрозуміла, що зараз ми їдемо першим класом. О, проїхали другий пілон, це вже півдороги. Лише півдороги. Помовчавши, вона запитала. А що буде, коли вони зламають двері і вдаруться на станцію? Переведуть важіль, і ми поїдемо вгору. Хочемо ми того чи ні? Так. Хочемо ми того чи ні. Карневі Джонс повільно підвівся, доволі спантеличено озирнувся і промовив до сміта. Це була брудна витівка з вашого боку. Нічого іншого мені не лишалось, сказав Сміт, ніби вибачаючись. Тож, перепрошую, я шкодую, що так вчинив. А я. я ні. Карнебі Джонс ледь помітно усміхнувся. Часом мені здається, що я народжений таки не на те, щоб бути героєм. Так само і я, мій друже. Так само і я, сумно промовив шафер. Він забрав руки від голови і поволі озирнувся. Погляд його був все ще осклілий, безтямний, але слабкий рум'янець уже проступив на правій незаюшеній кров'ю щоці. А наші троє друзів, що сталося з ними? Мертві. Мертві. Шафер недовірливо похитав головою і застогнав. То розкажете мені про це, але не тепер. Він не знає, що втратив, прокоментував Сміт. Але як там ті двері все ще стоять? Чи завіси вже зірвано і хтось уже готується перевести важіль? Годі про це. У голосі мері пролунали історичні нотки. Годі говорити про це. Вибач, вибач, лагідно промовив Сміт, торкаючи її за плече. Ми вже проминаємо останній пілон і за якусь хвилину будемо в теплі і безпеці. В теплі і безпеці. З гіркотою передражнив його шафер. Ось коли я сидітиму. Савої з меню в руці. Тоді я справді почуватимусь в теплі і безпеці. Дехто завжди думає тільки про те, як напхати шлунок, зауважив Сміт, а самому йому до горла підступав огидний клубок. Серце кладало повільно і важко. Він раптом помітив, що мимоволі зіщулився, чекаючи миті, коли вагончик здригнеться і поповзе вгору. Він вирішив порахувати до десяти, але, дорахувавши до п'яти, раптом побачив бліде, наче крейде обличчя Мері, поорене зморшками, що робили її років на п'ятнадцять старшою. І йому стало соромно за себе. Він підсів до неї і обійняв її за плечі все буде гаразд, промовив обнадійливо. Раптом йому і самому стало легше. Адже дядько Джон казав, що все буде гаразд. Ну, трохи зачекай і сама побачиш. Мері поглянула на нього і спробувала усміхнутись. Хіба ж дядько Джон завжди має рацію? Завше, завше, упевнено відповів Сміт. Минуло ще 20 секунд. Сміт устав, підійшов до передніх дверцят і визирнув. Місяць сховався за хмари, і образи нижньої станції було ледве видно. Сміт вернувся і поглянув на мері, шафера і Джонса. Всі вони дивились на нього лишилося не більше сотні футів, повідомив Сміт. За кілька секунд